Jo Ixo! Eta gauan entzuleak Libiako Oztibarrera goaz ahatsuntan, 2012an atera dute beren lehen diska gaurko gomitek, eta geroztik beste iruk segitu dute, punk gaualdietan mogiltzen dira, baina ez bakarrik gaur hemen ditugu Gaddafist anaiak, eta rango ditut zuen izenak, nahi nuke irraitea hor ziztela bakutsa, lik eh, Saif Al-Laborari. Salam. Salam, Saif Al-Basurero. Salam aleikum. Eta saif al naberi. Presente! <laughs> Horritugu gure hiru gomita gaurko, eh, gure gaurko kronikaren gaia nik ez dut ezagut zen, no? oino, mena jango dizu, jango diguzu, bedala, Josu, Gien, gauan? Gauan. Eh, Zai patuko dudan, be anekdota batzuk egia eh, fejok mundukoak, baina nik eh, ez dakitea jokeroak ziren edo punkiak eh, gehiago, behar bat punkiak ziren. Ah, ba, dugu. Eta hilak! <laughs> bat, bat, gehienak bai. <laughs> Hemen diko horren erdi bat, bat gehiago ere. Eh, Horritazten dizuet ere Facebook eragetan alzistela galdera bat edo mesu bat edo zuen ohar bat usteko gure gaurko uh, gomitari Galafist Brothers taldea dela horretazten dut. Eta hor e, ere joko bai joteko atabalera la rumba untan ez banaiz oker. Ixo! Ixo! Ixo! Orduan, dena argitzeko, Zaifal Laborari zuzira kantari, kantari bat. Bai. Saifan naberi ere. Bai, bai, bai. Eta Zaifal Basurero zu basuan zira. Basura eta basurero. basureroa eta basurero eta basua. Hortan, ehm, um, enuke, jakin, hasteko nola sortu den talde hori, nundik sortu da, zerreitik sortu da? Sortu, sortu zen eh, emankizun hortan parte hartzeko, <laughs> eta ala, gure helburua lortu dugu. <laughs> Pusik? Ba, ba, ba, emozioa initzen ditzen da... <laughs> Estudio hortan zen eta, hala, guk nahi ginen beti da nik bidasua atxak emakizuna parte hartu eta, <laughs> eta hala, azkenean lortu dugu. Mil esker euskal ikatiak. Hori egina, hemen dikoren bat gainera bidasua atxak ez zuten alko duzu euskal ikatietan noski. Ah, ze, ez da bida... Ez gira bidasua atxaken, e, hemen. E, estudio sal gira edo, ze. Eta bai, hemen estudio lauean gira, hemen iso emankizuna da, uh, saif alnaberi, bakatu. Uh, eta egazkin sortu dagoen? Bina eta ma bian lehen dizka? Ba, ba sortu zen eh, lehenago, sortu zen eh, eh Muammar inguruan lagun batzuen artean ba, ginuen eh, maitasun bat eta interesatu ginen pertsonai hori horrikiko. Eta astapenan Libian's Brothers deitu behar ginen, eta egun batez eh, Sarkozy putaseme horrek erabaki zuen eh, bombardatzea jamairia eta han eh, gerla sortzea, eta geroztik bapetsatu ginen guk egin behar nora talde bat argiagoa zena, beraz Gaddafist mm. Brothers sortu ginuen, ba, hori zen helburu bakarra zelarik jamairiaren propaganda egitea eta musika egitea lagunen artean. Uh, eh, Justuke ipatzen zenuen Kadafi eta zuen lehen diska ditzen da album berdea, uste dut Kadafiren eh, liburuskari uh, lotua dela, hori da? Bai, Kadafiren uh, liburuskari lotua da, liburu berdea deitzen dena, eta hori da sozialismo baten, uh, berri baten, berak uh, sortu, sortu zuen, uh, fe, pastu zen, pastu zen indarki, indajerat, eta sortu zuen uh, jamailia, eta ondotik uh, jamailiaren representatzeko sortu zuen liburu berde hori, nun eh, mhm. aipatzen dituen bere politikaren uh, oinahiak. Eta, eta esan behar da, gazte mugimenduaren garaian, jarrain eta beste ba, e, alako erakunde batzuetan sartzeko, gorezkoa zara liburu hori irakurtea, gaur egunen buten da, ba, Gaddafi dala estaterrestre bat, a, liburu berdea dala pitokeri bat, baina bo, bere ba, garaian... Ba, gomendatzen aldugun, gomendatu behar den liburua da bizik interesgarria. Molier tipia da ondoan. <laughs> bo, literatura mailan ez dugu eganen bizik dela, baina ideologia mailan interesgarria da. <laughs> <laughs> Ordan, zuen izena, Garafiz Brothers, uh, da Garafiren omenez... Eh, omenez, uh, baina ez da... Mm, omenez, da gugu gira Garafistak, eta Garafi hil da, baina Garafismoa ez da hil. Beraz, ez da omen, omentzeko pertsona hil bat, baizik eta idei batzu eta proiektu sozial baten uh, propaganda egiteko. 2002an aterazen diska hori, 2006an bi diskatea izuer, ez dakit zoin atea den lehenik, edo den um, Saif al-Irati, edo eh, over, non, cover doz. Eh, gauza da urte horretan iru diskoa ateratu genitela. 33 ton de... Rock and roll. Hori ere minatu asean zen. Bai, eh, abenduaren hogeita uh, amarean. Ados, koxinuek uh, bilatu azazpian horretik. Gada fistek erraten sinesten zuen eh, produktibitatea nola eh, hiru disko urte batean hori da produktibismoa eh? da ez da da produktibismoa baina da ez nebeltzak urte batez bi disko ateratzen ditugu pentsatu ginuen hiru ateratzea Um, <laughs> Zoin zen le, lehena urte hartan? Zaifalirati. Zaifalirati, um, zuen uh, ahrebekin, orduan, ahrebarekin? Orduan, egia da, gure taldean jendea initz etorri dela, eta baina emankizun hortan uh, ez dira jende guzti hori egiten al baina gure taldean heldu dira joaiten dira heldu dira joaiten dira jende batzu eta beraz zerrenda zerrenda eh, zerrenda txortan badira jende desberdinak Eta bai, bai, bai, bai jende batzu etorri dira, eta geroztik eh, beste e, ideologia batetara pasatu dira. <laughs> Oaxarko ziren laguna, komen dira. Eta, hori da. Eta, baina bai, egia da disko disko azkenean musikariak aldatzen direla. De, bai. Ba, bada, enbor bat ere, beti, beti ordena, estapentik? Bai, gehienak beti hor gira, baina eh, bada pasaia. Bajatu, eh, uh, zaita eh, ere, bauzuela uh, eh, arabiak munduarekiko uh, obsesio bat, uh, usua ipatzen zuen arabiak mundua, eta... eta ez, da obsesio bat maitasun bada. Bai. Enetako, maitasun bada, zeren... Uh, maitasun bada, zeren... Uh, Anko populakuntzek bizitzen duten zapalkuntza... Defendatzen dugu, fein defendatzen dugu, mm gure gure kantuetan eh, no ejan eh, tu, tu egiten dugu eh, gauza gauza gauza horiek buruzkoa, eta defendatzen dugu Ta ia da, ideologia hori. Ia da, egiten dugun musikarekin eh, arabiar kultura hori gehiago ateratzen da, zeren eta Mare, zuritxarrez Euskal Herrian eta Europa guzian, e, jankiek dute kulturalki poderea hartu, eta guk ateratzen dugulari kantu bat arabiarrez, edo arabiak soinu, soinuarekin, ba, segidan egiten du obsesionatuak girela mm. herrialde horrekin. Baina ez da hori, gauza da, oksidentea eta orokorrean eh, jende gehiena dela obsesionatua estatu batuekin. Uh, eh, justuki haipetzen zintuen uh, soinuak ebitzen zintuztela, uh, eh, xample hainitz ebitzen zintuzue, bereziki kantu astapenetan, erdoan emango dut, uh, hemen kantu bat. J'ai un très duzuen, ah, kantu oso bat induzuela, ah, xample bat ikindo bere, ezekin ordean bera, da bera? Bera da, Jacques Vergez. Bai, eta... Zen abokatu famatu bat, uh, egin ditu hauzi garrantzitsuak eta um, bere ibilbidea biziki interesgarria da, eredugarria eta bai erabaki ginuen bera hilbaita duela zonbait zuhte erabaki ginuen berari bere, bere omenez, bai hor pertsona hilbaten mm. omenez egitea kantu oso bat eta hor hartu ditugu bere elgarrizketa desberdinetako pasarte oberenak, edo oberenak atxeman ditugunak eta bai. Hala, da gogoarekin ginen eh, bere omentzea. Alkanturitzen da 33 ton de pedori antikolonialist. Zuan eh, uh, azken ateratzen da, eh, baina izan dizka hortan edo beste, beste guzietan, xample hainitz erbitzen duzue, zerraitik hain beste. Do, uh, kantu bereziki pasarteak, telebista salitatik edo pertsa bat zerbait eraten, hain beste. Aizetzeko lana, egen jau. Bai, hori da, hori da. Eta, eta guk ez pitugu beti, eh, beti ontsa erraiten, jende batzu mintzu dira biziki ontsa, eta ez dira mhm. aski zabalduak. Beraz guk, eh, ba, bo, gu ere ez gira biziki zabalduak, baina. Hege zabaltzen jau. Eh. Bai, eta ba, guk asumitzen dugu bai, baditugula bai maite ditugun pertsona batzu, eta ez da bat ere arazurik haien eh, zabaltzeko, gainera eh, eh, autore eskubide kaka horrekin ez dugu, ez dugu errespetatzen lege hori, beraz guk hartzen dugu eta botatzen dugu plazerez. Dena da, xample horiek ez, ez dira bate baliatuak, ez dira baliatuak astapenean musika espiritu batekin, dira justu pasarazteko... Mesuak. mesuak, fe, mesuak edo... Ka kantu gutxi musika espiritu batekin idazten ditugu. <laughs> Hori epatzuko dugu endik minuta bat zumentuko, prestatzen dut lehen kantu bat entzutea eta deitzen da Jamaira Arabiak Eri Republika Sozialista handiaren himnoa. Ongi egin dut? Hori bera! <laughs> Hori entzuten dugu bera eta notik aipatzen dugu. Allahu Akbar Muhammad Akbar Muhammad Akbar Muhammad Akbar Entzun dituzue zuzenean ziren uh, kantatzen uh, jenkantu. Ote dakita, nolako mina, kaixo emakizuna entzuten duzue, eta gurekin dugu Gadafist Brothers taldea. Ez dut, entzuleak ez dira huartzen urririk entzuten ari dira <laughs> konzertu bat. Gerra da, eh? Bai. bai. Eta mesurik ez, eta deirik ez. Eta mesurik ez, eta deirik ez, mentuko bai uh, Facebook hori alde bat dugular, gazki eder batekin, eta duzula, zuen mesua... Eta erran behar dugu, Gadafiz Brozorek ez dugula Facebooki gu xare antisozialen alde girela. Eta hemen falta ditugu bi eh, kide, direnak zaifal eta... Zaifalan ahki eta zuritxarrez ez dituzu entzunen gurekin, baina uh, bihotzean ditugu. Maite zaituztego bai, entzunen. Bai, ailitz! <laughs> Ale, Janik! Horan, uh, eh, noran duzun loitzen dira? Egin zenak? Zaifal zurgina. Zaifal zurgina. Eta Zaifalan ahki. Horan, zuek biak entzuten mauzue, uh, eh, janduenak justu Zaifalan <laughs> mezu bat utzi uh, eh, edo Facebooken, edo detzen duzu ere, zero bos, bos batzi, idurugoi, ogoi, ta, bos batzi, bos batzi bializ bakatu, idurugoi, ogoi, tamar, zemakila detzen duzue eta erantzungo dugu, eta zuzenean izango zisten, ebo zue, mezu bat utzi grafist bother zeri, guk segitzen dugu. <laughs> Idu, idu, pop, yeah. pop, pop tal ingles bat. Grafist bothers. Yeah. What's up, guys? Pishka bat olagia. Where are you from? <laughs> Nako ez? Na, e, e, eh? ba, beti, libiarra gituk esiliarrak, eh? Bai, bakit, ba, bakit. Bakatu, bai, egia. Hori randut, soinu eh, deian, bakatu, randut siliat ez libia. Bon, ara, gauzak izan ah, zilea sirian. Ez ez behar dute buruan txartu, bagu galafista girela, eta jamairia ospatzen dugula, beraz hori da Libia eta ez siria. Zien si, eh, mikro, mikroen bezala, beh dia, kolore berdia dia eh, gure guk egu egu parte hartzailea ez, eta nahi, nahi, nahi duk entzulea manipulatu gure zikintzeko. Na, no, izu sigitu mokzun bat, hola. Zer posible. Justo kai pasen zen uh, eh, jame uh, kantu horrek zer kondatzen du, jame riburuz? Entzun duguna, huitzet? Da, ere zerkia. Jamajiriako ere zerkia, himno ofiziala. <laughs> Eta bere estrofar esan da gana da, ala juak bar, baina gu ateoa garenez, ez, ba, Muhammad Akbar jarri genuen, hau da, e, eh, muamak gadafia da. Bai. Eta, eta hola, eta kontatzen du, ba, herri handia da, la, si, o siria markatu ian, hau, <laughs> siriarekin buruen da. Ez, ez, ikusten Manipulatzailea! gure igatia, manipulatzailea! Ja, gure taldean eduki, eh, ba, hola, dibisitu. Behesi, behesi, behesi. Eta bo, Oliviari buruz e, mintzo da bestia, eta ere zerki ofiziala esan, da, eh, gainera, e, abesti horrek, bueno, txominik aipatuko da, baino, abesti horrekin hasi izan taldea, e, okerrez banau izpurako jai batzuetan, Eta beste horrekin hasi zineten, ez? Ba, ba, ba, e, hori egin ginuen e, Euskal Igatien kantu txapelketan. Ia? Bai. Ah, zizabitu. Ba, ba, ba, lehen, lehen gure lehen kontzertua hori zen, bai. <laughs> kontzertu edera, orduan. Ba, bai, bai. Eta uste dut irugarren atera. manipulatuta zegoen, be, bai, zeira bat egin zuten. Irugarren pentsa. Publikoarena, ez. Eh. Irugarren atera, irugarren atera ginen. Eta patea eskaini ziguten guri <laughs> musulmanuei. Artizan de la P. Eta Antion Alkat... Eh... Artizan Eta... hori piskat... Eh, piskat dolu duzien, iduriz. Ez, bat ah. ere. Franz pasatu ginen eta bizikuntza da. <laughs> Kanturi zuen eh, lehen diskantzen album berdea, epa dezagun orain eh, irugarren diska, cover doz ditzen dena, nola autotu dituzue eh, kantuak disko horrentzat? Droga hainitz hartzen dugu egia erran, <laughs> eta e, gauza da, bakotxak droga desberdinak hartzen ditu, eta beraz bakotxak eh, estilo desberdinak ditu. Eta, eta, eta gintuen kantu hortan, kantu gaualdi hortan droga gaitu hartu. <laughs> Eh, dira behatzi kantu, uste dut, bai, espanis trompatzen. Zerbait, ez dut eh, Denak, ez zunen ditugu, ez? Behatzi kantu, behatzi droga. Amar kantu Bai, hori da. Amar Eta amar kantu bat. Amar kantu bat. <laughs> Txarrenetiko bene. Bai, badalo, badalo, bukaeran. <laughs> Ez da, denen artean... Eh, denen artean... Le rapel azken putza zitian horiek, eh... Errestan gintian hori rapela, eh, bena, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, Epa ezagun zuen azken diska, duan uh, bina eta abenduaren bukaran, eta dena, 33 ton de joken jodan ta gel. Yes. Baitu, hainiz maite dut uh, izena, lehenik. Uh, Abe, bai. abendu bukaeran atera da, diska hori? Ego behiz, eh? Ospatzeko Jesusen sortzea, <laughs> hori da? Eh, <laughs> no comment. De, de no <laughs> Agapatu agira, bai, <laughs> pixka bat bada olakurik, bai. Hua, hua, male uski ez di kamion batek xeatu, eh? um, kantu guztiz, guztien izenak itzuriekin hasten dira, 33 ton 2, bla, bla, bla. Zer da, dizka horren konzeptua? Ez da kontzepturik, guk ez gira bat ere eh, talde kontzeptual bat, ez gira talde postmoderno edo unibertsitatean eh, joaiten diren olako urde zikin eh, tetele horien talde bat. Gu gira talde simple bat, ez da kontzepturik aliz, nahi ginoen egin e, e, disko bat frantsesez, eta besti frantsesez egin ditugu, zeren eta frantsesa gure taldean erabiltzen dugu, eta gu ez girenez hipokritak, e, euskaldun purporak, Eh, neonazi horiek, ba, guk e, asumitzen dugu, eta nahi ginuen eh, fran, frantses hizkuntza ere baliatu disko batetan, hola egina da, eta ua, kontzertuz gero ez ditugu egiten kantu horiek, baina hori da, kont, balin bada kontzeptu bat, hori da kontzeptu bakarra. Eta, eta hiruok badugu... Garaian izan gira denak komertzial Volkswagen etxean, hori dian, <laughs> Piska bat uh, ere eh, egin uh, duen. Horatik trantzotan uh, eh, de bla. Bai, bai, bai, hori da, nisen, nisen uh, <laughs> agertu zelarik, bai, be, ala da, diskoaren azala esplikatu beharko dugu. Ba, diskoaren azala ikusten da, uh, ton bat. Uh, Torreador bat zuena horka joitea. Entzirroan, entzirroan. Entzirroan, bai, okostetan edo, irunian, bai, okostetan. bai, irunian. Bai, bai. Eh, <laughs> ba, izen ta zenbaitzu asterenago nizen e, eh, eh, pertsona bat sartu zen kamioi batekin La de des Anglais, espaniz trompatzen, eta hor egin zuen ere... La promenade! E, egin zuen <laughs> entziego bat, kamioi ez. Xerri aragi abanatzen gainera eta gero... Hala, eta... Eh, promenada. entzun segun, kantu labur bat dizka hortik, eta hango jasun, dida zer den hori. kartu bat egizkoa, eh? <laughs> Trantrauton de roket zure zue za, da kantu hori. Zer da hori. Hori, nahi bauk, euh, grabatzen dugun, euh, dugun egunean, uh, bo, bauk eta uh, grabatzen dugun egzinez, euh, gure munduan gituk, eta... Nahi ene aldiazien grabatzia eta... <laughs> Zibuzegin orduan. Ba, grabatzen nien eta hutsin diat gauza eta... <laughs> Maleuski ere itxusi hori ateaziak eta... Ha, gio beste gara gara hartu diat isitzeko eh, Ez ez, hartu duk berriz mikroa... Garardo bat mikroa, garardo bat mikroa. Eta lortu duk. Ba, eman ziat, oren zoma lortzeko ale hori. <laughs> Bai. Egia. Luzia zian. Entzuten dugu saif laborari, horra. Bi garen kantar, bi kantar ziste bakik, taldean. Eh, denek kantar ziste bakik. Denek kantar ziste Polifonia bat, gira. <laughs> Entzuten da, orsut izketan hain nintziztela. Eh, denak ziste betan haitzen edo edo ari ziste... Populu berdea gituk. Nau, <laughs> egin dut, grabaketan eiten zue eh, bidu eiru aldiz zuen botza, edo denak ziste betan haitzen uh, eh, katatzen disketan. Koru mailan, koru, koruak bezala katatzen dugu. gra ez da... Grabaketak egiten nintiago eh, banazka. Bai. Baina luz eduk. Ba, baina egiten zu gero <laughs> ba, bializ <laughs> edo edo aldiz. Eh. Gure diskak dira e, Euskal Herria nun bail gabatuak. Alas. <laughs> ez ziatu lehtu ere galdera. e, ea bializ gabatzen zuen zuen botza edo edo aldiz. E, emateko... Bakotxak aldi bat berea ez da bak eh, bezalakorik, da... Fe hori da ez, galera? Flak, eh, flak. Ea, dibidez. Ez dugu gure bakotxaren botza bikoizten. Hori da. Ez, ez, ez. Zer usui duridu hain intziztela bos, seiz azpi. Hora, se, bos, seiz azpi... E, eh, bo, bo, botz ekargarri atiau eh? <laughs> Ni adibidez, i mintzo izaleik, badiat estenitut begiak, badiat txentxasua bi persona mintzo direla betan. Ahi <laughs> Bigarren uh, kantu bat entzungo dugu orain aurrera deitzen da Coverdoz diskaren lehen kantua da uh, eta ba, epatzen dugu uh, eh, ondutik beti bezala. نتخاذل أو نساوم أو نبيع دم الشهداء الذي روي بها أرض الوطن أمام صواريخ وقنابل الناتو ونحن أصحاب الحق اليقين نحن أبناء وأحفاد معمر القذافي زعيم هذه الأمة وأمين القومية العربية وممزق ميثاق الأمم المتحدة في عقر دارهم منصورين باذن الله والى الامام والكفاح الثوري مستمر افراد المقاومه الشعبيه المسلحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ومحمد وليك يا وبس الله ومحمد وليك يا وبس esku Onduz geroztik zerua Zauku goi beldu Biltzen dizkigute hau da hartzen esklabu Egia eta langileria Libratuko dugu Sufrize kontan derat Boko kanizan erat Sufrize kontan derat Boko kanizan erat Bataz egu Aukera, aukera, aukera, ông get up, ông get up, ông get up. Hey, hey. soldaduari egio zutiro Jaidore egin moztu kosko elbizak eta biro Leiaran betirako txamailaren dago Leiaran betirako txamailaren dago Kantatzen zutu bizia Ba askartasuna Aukera, aukera, aukera batea ez Aukera bukideago azbatua gorkuz batez Lagun fango galdu ditu bainan kombatea ez Aukera anaia ez Irantzuna eskuntantz Dobo guzak ez alaguz Jamainak ez izantz Konfientza gutan Konfientza gudan Aukera, aukera, aukera Aukera, aukera, aukera Hey, hey. zelan gira hor, eh? jaten du atxasizte zuzenean, hemen iso emankizunean. Uh, kantu hori atzen da cover doz diskatik. Eta nik nahi nuke gauza bateran atxamanitu dola zuen diska guztiak atuktuk askatu uh, webgunean, eta hor bat direla gauza hainitz, nahi nuke eh, jendeak uh, muska bilatzen badu ez duda araiotea eta diska hor hortako covers guziak idatziak ziren salbu hori uste dut, ez da etzia nundik hartu zuen kantu hori. Uh, ordean kantu hori, uh, orain txartuko gira uh, gure maite dugun gaiari zen musika gaspertzen gaitu momentu batez. uh, <laughs> bai, kantu hori, kantu hori da gada fistek idatzi duten kantu bat uh, duela bizpairu urte, berriz hasi zirelari gada fistak oldartze bat etan murgiltzen, eta kampaina bat bazen berriz ba, berriz oldartzeko, eta egin zuten komunikazio mailan musika zonbaitzu ateratu ziren, eta hori adibidez, eta horren zuten zen katuaren astapenean, ba, libiarrak e, jamairiaren alde mitzatzen, eta berriz e, eh, berreskuratu behar zuela erriak poderea, eta hori guzia. Eta beraz, eh, guk hartu dugu berriz, da kantu errikoi bat, hala. Uh, da, augera, cover 2 diskaren uh, lehena da, eta eta uh, Saif al irati diska ipatuko dugu Buka bada kantu sekretu bat eta kantu sekretu hortan hori entzuten dugu Apetura gehiago apreziatzen alko dituzu Apeprez fitesko elkigei dugun album pikoitzean Roket du USA! Gori! Eta nunda diska hori? Diska bikoitz hori? Trantrotoan dela lehen partean, bigren partean nunda? Ba, gure gure disko gure disko hori buruan dugu gu Mozart bizala gira. Bai. <laughs> Eh, ba, ba ditugu gure buruan sinfonia batzu ba. eta uzten ditugu hola elkarren artean eh, eh, hola gauza bat piztu behar da gure buruetan eta hor ateratzen da iazko sinfonia eta beraz momentukotz ba pena da entzulearendako baina eh, Uroketu ju ezeren dako, beharko da, itxoin oino, aste bat edo bi. <laughs> Hainbeste, ados. Um, atutuk webgunan justuki irakurri dut, uh, eh, Galafist taldea, zela, politikoa punka izan aintzin. Ados izte horkin? Ba, punkia ez gine niz, beraz... Be... E, edo, edo politikoa musikare izan ez bai, Zer da punki ba, izaitia? Librea gira, librea gira, eta maite dugu maitasuna, eh, maite dugu askatasuna, eta maite dugu bizia. Eta egitea, eta hola aliatzea, doga ah, da... Ha, ipiak ziste. Ba, ba egira, ipi batzu eh, eskopetekin eh, <laughs> Eta ezpatak ere kotxean gorreturik. <laughs> Zaifal. Um, justuki, zuen kantuak nola sortzen dituzue? Ez da, horra ipatzen zenuen justuki ez dela hain musika egiten zuena? Yoga. Yoga, gero... egia da gure taldean, yoga hainiz pratikatzen dugula. Eta egiten ditugulako zeremonia batzu, haste batez elkartzen gira eh, denak, urtean behin. Eta yoga yoga eta transfusio hainitz egiten dugu ere, hartzen dugu Red Bull edaria eh, eta transfusatzen dugu gure odolean eta Hola, aste bat ez gero ateratzen dira... Eh, Barkatuko, guk ez dugu Red Bull hartzen, Green Bull hartzen dugu. Green Bull? Zer ba, da hori? Red Bull bizika amerikara da, kasu? Bai, zenta Green Bull da berdea da, justuki, Green. Ah, eta guk doza berdea berdea... Eh, ba, bena, ba, guk ba, gorriak gira ere, eta ah, red, red, Red and green, odian. Red, red or dead. Justuki itzegitzu zuek eh, gehiago ematen aintzina musika baino, zer uh, eh, ipatzen zer da zuen gain nagusia. Erripika? <laughs> Ba, galera aski komplikatua zen. Zer da, zuen itzetan, gai nagusia. Hori, olako galera postmodernoa da. Ezan beste, ezan beste. nagusia da, janki... Eh, ira, irabaztea. Potruak ikutzea, eta jankin kontra joatia, eta hola. Eta irabaztea. Zait, zait, zait, zait, zait, zait, zait, zait, zait, zait, urina itxura, ibiltzeko manera, <laughs> mintzatzeko manera, ba, dena espresioa, dena, fen, dena, xeatzeko dira, ez dute, ez deusitek eh, mundu untan. Eh, dira, eh, humanitatearen etxaiak. Le, lehen errekanen behar dira horiek. Frantzesak ere, eh? Frantzesak ere. <laughs> Baina, jankiak ere badute beraien uh, zoga humanitatearen zat. Adibidez. <clears throat> ba, adibidez. Adibidez, jankiek eh, eh, kutsatzen, gai, kutsatzen gaituzte beraien musika mierda horrekin eta eh, inposatuz beraien morala azikin hori, puritanoa, eta gero egaren dugu arabiakak direla puritanoak, baina ez da, gara, jankiek proposatzen duten gizartea da Eliza baino txarragoa, Opus Dei baino txarragoa da, hori ez da, hori ez da postmodernoa, justuki. <laughs> Zastruek postmodernoak ziste? Ba, hola, hola, tiratuz, bai. Getro, getro moderno. Ni guztuz pekotx bai, ez baina. Bai. Eta ba, no? jende, jende formala gara. Ah! Jamen zuzai falda bolari. <laughs> Baten izena esan duzu zen da. Zer nahi du saif al? Da, bada fine, eh, zenbiaren izena, gure da bola esan... Islamaren espata, bere semia da, Saif al-Islam. Hon, existe ziste laborariaren eh, espata, basureroen espata eta naberiaren espata. Aberria, egik ez dugun txako momentu. Saif al-Naberi, bai? Saif al abeji ez Saif al-Naberi. Saif al-Aberi. Auzahai, auzahai. Saif al-Aberi, ez zitura, ez zitura idatzi. Eta aberdin, ahatsuntan ez dugu entzunen, baina Saif al-Islam endako badu kantu bat. Zenda. Eta e, ba, bera laster eh, hauteskundeetan aurkeztuko dela espero dugu. Irabaztea ere. Eh, eta irabaztea zaila izanen da. Baina, Zena kantua? Zaifal Islam askatu. Baina geroztik askatua izan da. Zenta Libiako. Gauza da Libian, hori da egan behar. Libian... Frantsesek ikusten dute Libia eh, Gaddafiren aurka, Libia Gaddafiren alde da, Gaddafismoaren alde dela. Eta hori da zinez buruan sartu behar, hortako gada eh, eh, Saif al-Islam pertsona presoa zen, eta askatua izan da, egitarek askatu dute, eta orain eh, hauteskundetan presentatuko da. Hori da guk katatzen dugun jamairia. Eta jakin behar da Gaddafiren egiozaren gerostik Libia gaizki dela, zinez gaizki dela. Gaizki baina Saif al-Islamen hauteskundeekin hobetuko da. Ez dute regetonik. <laughs> Ba, ba, hori da galera interesganik. Zenta hori da, en ustez, oaiko gizartean, keinua garatua zirela. Jigetona? Jigetona bai. entzuten dela ikostatuetan. Edo roken Gola. Adibidez, guri egaiten ah. digute, ah. hainitzek, ba, mena zuen musika, eh, tripolin debekatua izan entzen, bai, eta ze. Gu, gu jamaeriako propaganda iten dugu, bena Euskal Herrian, eta Euskal Herrian gure tresnekin, eh? Iten albaginu hori sinfonia batekin egin eginuen, talentua badugu horretako. <laughs> baina, baina gure tresnak hautatu ditugu. Eta Tripolin eh, joken rola debekatu eh, ba, hori ez da problema bat. Guri, guretako ez da askatasunaren froga bat joken jotzea. Eh, ez, ez, ez da zuen antzun hostian, nork eta nora idazten intu Bo, guk badi hau... Eh, Badiau xantzat, guetaldean? Badiau... Badia uh, eh, Zaif bat, izigarri adreta dena hitzekin eta... ikin. Soin da hori, egan, zoin den. Ba... Huai eh, uh, hartio ahinitzen zunduzina. <laughs> da peskat asturan mutikoa ba. Bogatola da, no? Eh? Dibinitatea da. Guri... Era, ba... Eh, fe... Badu, badu zeit... Horako gauzarik ere... Dena sehatzen dina... Aipatzen zuz, zai zai beri. Ez, eh, aipatzen zuz... Gibriota, onkile! Eh. Da pizka diktadorea eta naberak inpozatzen dudana eta jakonari gustatzen... Bera edan ausia. Kaporatu egiten da, taletik, ah, eta hori eh, zuzenean esan behar duta. Bai, aski bortitzak gira taldean eta pertsona bat ez barima da aski seriosa... Kaporatzen dugu fisa. Fauso bat zingo dugu, orain gure uh, eh, kronikalearekin Josu Gien entzuten dugu. Yeah! Yeah, da Josu. <laughs> Gabon? Gabon Josu. Gabon Josu. Gabon entzuliak. Guapo. Egia egan, hasta uste benen Gadafiz Brozer zera punktalde bat. Ba, omen, ez ziste punkiak. Hene kronika usten du, baina ere eginen dut eh, punkiak izan uh, <laughs> izan bat bezala ara, ara punkiak punk talde bat eh, dugunez, behar baki dut uh, punki edo punk munduan sartzen diren ekintza batzuk aipatzea edo hasteko ekintza ekintza baino gehiago portaera, portaera batzuk aipatzea Baina zer da punki spiritua? Punki spiritua dela dea errebelde izaitea edo bestek pentsatzen eh, dutenaz eh, futitzea. Baina eh, berdin definizio baten sekatzea da ez punki zaitzea, edo bai. Egehan biskat nahazten iz. <laughs> Baina biak elgarrekin joaiten aldira, Hala ez. Behar, behar ba olako gauzetan pentsatu hasiz gero ez zira gehiago punkia, edo behar ba pentsatzea beharrezkoa da punkia izaiteko. Egehan galduan iz eta futitzen iz. Aipatuko ditut, uh, eh, piskat girua harintzeko. Bai. <laughs> Ez bat zen askarina. Eta, eta, eh? <laughs> eta erringarria e-, diren uh, ekintza batzu, eta piskat uh, olako punki espiritu baten aktore batzuk aipatuko ditut. Eta joko bat eginen dugu egiaren, emanen dizuet izen bat, musikaria izanen da, egiaren piskat famatua, musikari bat, eta saiatuko ziste, atsematen ze ekintza piskat punkia edo piskat zozoa, zozoa ez alda punkia izaitea edo punkia ez dakit. Ez ez punkia da jendeak ez zozotzat hartzea. Ere. Punkia da bizia. <laughs> punkia da erlijo berena! Eta, just... <laughs> Eta justuki hasteko hori, asikuniz kapitulu eh, zikin, zikin batekin egia egan nahi baita ekintza batzuk nun eh, baden eh, kaka, droga eta alkola. Jeje alin. Eee! <laughs> Ikusi dut pasten jeje alin! Bikai! GG Aline ikusi taiko. I wanna fuck myself! <laughs> ikusi dut da I like my KEKE <laughs> Punk kantari bat ez dutzenak eh, ezagutzen zuten zat, eh, YouTube ikustan dira bere bideoak biziki, biziki... Eta uh... bere diskoak ere entzun behar dira. <laughs> Bai, bera, ba, bera. bera, bera... Apez baten txemea. Bere obrak. Suizak. Eta biz, biziki zikina da. Asteko izen bat emanen dut. Asteko. Ozi Osborne. Bai. Bai, zemno punkia. Fe punkia, ez punkia. Azpunkia. Ustut baki Piskat zozoa eh, edo... Eh, nik badu. Izena. E- ejan nahi baita bestez, eh, beste futitzen izala. Pizindik publikoen gainean da? Pizindik, egun batez, fojalamoren gainean. Ah. Norduko li fojalamo. Fojalamo. <laughs> Fojalamo zean kantari. Alamo bestia bat. Fojalamo, fojalamo egia ejan duk simbolo zinez importante bat estatu batuentzat. entzat texazen dena, eta haientzat errepresentatzen du, edo irudikatzen du, eh, oposatzea e, eh, Mexikanuen inbazioari. Bon, ba- Bai, salbu eh, estatu batuetan ez dutena erraiten da zafraldi bat bildu utela, Fojalamon eta Mexikajak pastu direla. Baina, azteko, berak <laughs> pizindu horren gainean eta gona batekin bestituazen. Zetako bere emaztea joan zelako eh, bere jantziekin kesatu ziren eta justu bazuen zuen gona bat bezitzeko. <laughs> Diku piz, pizindik sutik gona batekin hile luzekin fojalamoren gainean. Edera, edera. Bai, otzi, otzi... Go, gona kebildu bai bosti. otzi otzi zein dik ere. Otzi konzertu bat emaiten antz. Arizen egon batez demoan errian. Demoan errian aioa estatuan baita, jan, jan berda, ere, demoan erria da nun sortu den Slipknot taldea. Demoia, demoia, eh, demoia, demoia, eh, eh, enemigo de la humanidad, <laughs> estatu batuak beti hor dira. Eta egun batez, kontzertu bat emaiten aitzen, eta norbaitek botadako uh, saguzak bat, sofzuri, delakoa, eszena gainera. Eta uste zuen, uh, jostailu bat zela, beraz bildu du, eta erauzidako burua bere hortzekin. Eta wartu da bizirik zela, <laughs> Justu senditu dolarik eh, odolaren eh, gustua bere hauan. Gustu ah. goxo hori. Bai. <laughs> bero, bero. Ola, olako tripotx, eh, eh goxo, gostu bat, piskat. Se triste izan entzen bizia odolari gabe. Bai. Iztaria kontentuko. Mm. <laughs> Hori mm. tijuana inblu, Euskal Herrian egiten zuten. Me, egia berriz, berriz aipatzen aldugo Diozburnen anekdota bat. Bai, bai, bai. bai, bai, bai. bai. me, baitu, me baitu. Diozburnek. egin zuen, baina egun batez, bazuen zuen eh, itzordu bat bere eh, disketxearekin. Eta bazien pertsona biziki importanteak. Eta ezan, pentsatu du berak, bo, apetifainen dut, haintzin, hala ere. Eta hartuko ditut, uso zuriak ene... Eh, enepalto azpian eta arribatuko nizaraik, irekiko dut enepaltoa eta ateratuko dira oso zuriak eta zinez e, mire, mirestuak izanen dira. Bo, <laughs> arazoa da, mozkortu dela, <laughs> idekidu bere paltoa, izitu da, agapatu du oso zuri bat, eskuekin, eta hor ere, erauzidako burua bere, aurai, bere auarekin. <laughs> e, etxean, ditu behar, osburna behar zen Bai, osburu, buru eta eh, koskoilak jan bazitin, koskoilak jan bazitin, bai, ozburn. Atik burua, burua <laughs> jandik. Basa buruko ozi. Eta badira horako anekdota iniz, eta artista batzuk egiten dituzte gauzak, eta ez dakizu artea den edo zozokeria, mainan zozokeria ez dea artea. Maitasuna da? Maitasuna beti, egia. Ba, amoruari ere leku pizibarko diogu. <laughs> Reading Festivala, ez eh, Reading Festivala Inglaterran. Festivala aski famatua. 2000 eta bigarren urtea, The Dillinger Escape Plan, baita metal talde bat eh, biziki famatua munduan zehar. 2000 eta bigarren urtea, eta Greg Pucciato, ere kantaria, ez da Italia, ez da Italianoa bate, Greg Pucciato, erabakitzen du, fe, gainera igo baino lehen, kakaitia polsa batean, Pucciato. <laughs> Putxiato. Hori da zue galdera, gezki, <laughs> Kaka egitea poltsa batean, eta botatzea hori publiko gainera. Ah, eh? Ekintza, ba, bikaina da, baina bikainagoa dena da bere argumentazioa horren gibeletik. Berdik enbe eh, publikoari, hainitz kaka ikusiko zia gainean, beraz obe oino gehiago ikustia. <laughs> ez ideak eman hori. Egia erran ez da bikaina. Eta ipatzen baitugu kaka. Face No More taldea, aski famatua izen ez beden, Face No More. Zautzen. Face No More taldeko kantaria, Mike Patton. Talde bizikona. Bai. Beberak bazuen, bazuen talde <laughs> bat, eh, bazuen talde bat eh, bere lehen parteak egiten zituena. Eta erabakitzuen eh, talde, talde horik bazituen bere lojetan, hile idor gailuak. Eta erabaki zuen kakaitza Eta <laughs> beti iten zuen kaka ile idorgailuen batera ba, barnea da Eta elzet talde hori aipatzen baitugu Ez da elzenk taldea efrantzian bezala Ah, hori ez hau duen ah, to? Elzet, baina neskak ziren Eta justuki Eta justuki Talde untako basistak Erabaki zuen egun batez Bere tampoi eh, erabilia Botatzea publiko gainera eta ejanez eh, gauza biziki txusi batzuk eh, ez baititugu erraiten al eh, tenore untan irratian. Zinoko. <laughs> Libre bai. Zuek bai. Fe, itz batzuk, fe, inglesez, ez dakitzen edo nekan, fuck off, holako gauza. Fuck you! Hori da. Holako gauza initz. Eta egeran, baditut oino olako anekdota batzuk, fe, justu jendea posteko, irriarazteko, irringarria baita. dena. ez baduzu parte hartzen hortan, kanpotik ere irringarria da. Bai. Lasker. Ba. Kiss Moon. Kiss Moon. Ba eh, bateri jolea zebu taldean. To! Ah, zebu, zebu, bai. Ba, inglesak direnarek nik esautzen dut obekio. <coughs> zebu, ba zuen, oitura bere eh, hotel eh, gambaretan, deia komunen zapartaraztea. Ez, bom, ez bombekin, maina bombatiki batzuekin, zapartaraztea eta egiten zuen, maite zuela ikustea, hola, porzolena zapartatzen eta ikusten erortzen lujera. Eta egun batez, abian da kontzertu baten jotzera, eta huartzen da taksian, me, fe, deina utzi zuen gambaran jadanik. Eta huartzen da taksian zerbait antziute itxea. Erten dago taksiari berriz gibelera etortzea, igotzen da bere gambarara, eta hor, jaten da, ez dut bota telebista berinatik. Eta bota zuen telebista berinatik. Jamal. Zertako? Bookstore. Artea? <laughs> Artea, bai. <laughs> Zergaitik ez. Eta, bo, egan, bai, dituzke olako mila, eh, anekdota, baina odzio botak bukat, bukatuko dut, zinez, uh, zinez bezero hon bat baita. Aizen eh, talde batean, ez da bat, beste talde bat, bera, odzio ezborn da blakza bat entzat, baina, Eta egun batez, ikusten ditu sin batzu, basten eh, bere aintzin, eh, aintzinetik. Eta izen horako koktel bat edaten, eh, koktel bat, uh, nuski. Eta, baten <laughs> da, snifatuko dut sin auki bat. <laughs> Eta snifatu zuen animaleko sin auki bat, eta lehiendak dio, berantago sin ateratzen zirela oinez eta kantuz bere haotik. <laughs> Nahin nituen horako anekdotak kondatu, dakit punkiak direnez, edo zozokeriak direnez. Eh. Importa. Ez du importa, hortako punka da. Dena gira xin pixka bat. <laughs> Bai, eta... autik ateratzen girenak. Agian egun batez, Ozbornen sudur barnera sartuko gira. Ah, bai, bai, bai. Ena ibok ere sudurrean sartzen alko izan. Eh? Iso, Facebooken da ere. Utsi, mezuak, oarrak, <laughs> galdera, isuren, urri aldean. <laughs> Josu ginen konika entzuten genuen, eta badugu mezu bat, entzule baten oh. mezu bat. Uh, orduan, errango eh, dizuet, Love, Gaddafist, Brother, Fuck Off, Jean Wene Echegarai. <laughs> Ah, yeah. Fan baten, eh, fan batetik uh, eldu da. <laughs> Fan, fan, fan, fan, pikutara! Fan, fan, fan, fan, pikutara! Fan, fan, fan, fan, pikutara! Ba, eh, eta badugu... Egan behiz, zer du, zer ba, du, du, itxain. Eh, love Galaxy Biet, Brother. Bietan etxegarai egiten dike. Fuck off, Jean Wene etxegarai. Ah, ja, ja. Eta badugu beste mesu bat eh, egunan, ez dut zinak edukio ino, egunan jakin dugu zuen taldeko bat goi maileko fut talde batan ari zela, ez dea sobera zaila bi aktivitateak <laughs> betan edamaitea. Hori ukan dugu Facebooken mesu bat muahaner etxe berri, etxe duidatzi. Eta bi labete da idabatzen idabazten dituzu. Uztu zera zaifal uh, laborari? Puta hobenik ek, eh, ba bai. <laughs> Ordoan eh, ez, dira sobera zaila biak eita. Maleuski kirolak ez dik eh, laboantxa bezain bat uh, ikartzen, uh, maleuski. Mena, um, mm, bi gauzak nola egan. Uh, usutan <laughs> igande goizak eta gorra dituk, mena bon. Afet, euh, hartzen dukan, hartzen dutan euh, plazera euh, musika talde untan, pff, nire, nire, nire lanari, futi, efe. Eh, <laughs> atopeiz, atopeiz. Ni konzertu bat iten dutaraik, eh, begiak eh, igaiten zazta. Bi aldiz deizten duk laun batean ez iteko oh, igandean. Ez tiat mamela atesen ditzen, mena deizten tiat amagadiz nahi bau, mena, puf. Ba, eta ardiak zeloria, Zeloria, eta ardiak ekontentu, kikustiani konten izala. <laughs> <laughs> Ez txegi jo emaiten, mena, bedean, eh, elgarra komatzen ditu, gutio petako emaiten dena iboka. Eh. Hala, kolaboratzen die ere Chicago. Do, dozi lago dituk. Eh, Entzatuko niz debatea sortzea, Horai, berrogei eta amak urte orain punka sortu dela, eta denetarik eh, entzuten dugu, adibidez Sex Pistols, Lapoia, Green Day edo Eskape ere, punk mugimendikoak direla diote horiek, uh, zer da egun punk izatea, zer da punk musika? Eskape, azteko da porkeria haundi bat eta hor egun punkia ne usteta ez asistitzen. Zer gaitik guri galegin punkia... Zu existe... Gu ez gira punkiak... Eh, ez gira punkiaren ambasadoreak, gu gira jamairiaren ambasadoreak. Gure ez zen, punkia guretako bosta sola, hiltzen alda, suizidatzen alda, edo <laughs> edo jaten alitu urtsuak, hola, konzertuan. Eh, eh, punk jauna entzuten futitzen gira zuten. Ba, ba, bai, hori da, serioski, serioski. Ez da, sekuruan jaunik izan, Mes... izanen, eta... Ba, gainera, punkiak eta askinetoak eta urbanizazioetik eludiren eh, jende guzio horiek dira biziki kodea eta kontserbadoreak dira, gu mm -hmm. baserritik heldu girelarik, ez dugu olako buru austerik, punkia, zer da, da ingle, er, ez dakit ere zentzuaren ditza, zirtzilak, bai, obeki, urertzen dugu hori. Baina punkia, ez du zentzurik, 2000 eta ere sortzian. Urde zikinak hori, eh, hori, eh, eh? Nola difitzen zuen musika? Ba, musika, musika... Norbait lua zer egiten duzu, zer egiten duzu, Musika ira, irautzailea. Behar dugu errangoek ere egiten ditugula kontzertu basak eta hori dira gure desmartxa kontzeptu postmodernoa. <laughs> eta egiten dugula, bai, egiten ditugu kontzertu basak, hola, noiztenka bordela jakatzeko esker eskoin eta bereziki esker. Eta, hala, hori, hori bai, dira gauza bat, bihotzetik duguna, baina punki mugimenduaren zat ez dugu ez tare begirada bat. Lehen ozen hori. Koltsek bai, dira, bai, bai. gaur egungo punkiak eta eskinetoak eta denak dira jankiak, eh, bosta zola. Bai, uste dut, dugularik, egiten dugularik, <clears throat> eh, atxinek eh, punk, ez behar, behar, ba, importantea laike konotatu ezaitea politikoki, baina justu musika estilotik, eta gitarrak nola jutzen duen, egitmoak. La polla bai, la polla bai. Be, musika ez, ez da bizikilukon. La polla rekords bai, Ludwig von Larogeita sortzi. Est, estilo, bai. ideiak, ideiak nahi bauk. Estilo musikala, azteko... Punka, fe leheno... Ez, ez, ez, guk mozak entzuten dugu. <laughs> Eh, guri ez egan punka... Punka zen eh, botatzeko manera, efe, ah, zibilizazioaren mm. inguruan eta gertakarien inguruan botatzeko manera bat, ba, guk ere manera hartan botatzen dugu, baina ez gila definitzen. Ah, eh. hori da. Guk botatzalia gira. Duzut resna bat da zuntzat. Bai, musika hori. Bai. da, entzuten dutala punkia jotzen dugula. Zer, usaian beti erraiten didate... Piska bat hipia girela edo... Ertzuak, ertzuak hori, nahi hote entzute ertzuak girela, punkia girela beno. Ba, ega, eta ertzuak bederen bizi dira. Hai. Azken kantu bat entzuten dugu, eh, hor bi kantu entzungo ditugu giarantz, azken diskatik atatako bi kantu dira, nahiko laburak, lehena da 33 ton de karkaz de klebar, hainitzi rindut hori entzutean, eta 33 eh, ton de moshpit entzuten dugu berala eta onotik aipatzen. Hale, guazen. Klebar, on a jamais vu de chapeau anti-clébard, anti-clébard, je serai toujours anti-clébard, anti-clébard. Depuis que je suis là, je suis anti-clébard, partout où je suis, je suis anti-clébard. Mes potes qui se répètent sont anti-crête, Mes potes en qui bégayent sont Dans les bars, dans les parcs, dans les gares en est anti-climat, anti Je serai toujours anti-climat, anti Je serai toujours anti-climat, anti je veux être un chinois et manger du clébard Je suis plus végétarien pour manger ton pour en faire un charnier. Tous les clubs du quartier, y a un conscient entassé. À l'entrée des concerts, je sème des bouts de verre afin que les clébards s'explosent les coussinets. Plein de haine, plein de haine, des envies de meurtre. Anti-clébard, anti-clébard, je serai toujours anti-clébard, anti-clébard, je serai toujours anti-clébard, anti-clébard. perds le chat Je cours sur la route, suivi par un yen jeune qui me de la gueule Mais soudain je m'emballe, en voyant un quad qui traverse la route La part allumée, je continue coûte que coûte, sans avoir de doute Et comme les ventes oh tu le vin, le clébard n'aura plus peur Anti-clébard, anti-clébard, je serai toujours anti-clébard Anti-clébard, je serai toujours anti-clébard je serai toujours anti-clébard Anti-clébard Je serai toujours anti-clébard je serai Toujours anti-clébard anti Antikle bat zuten genuen, antikle bat zabate, zabate <laughs> kantoren euh, 33 ton de de kle bat, ez dugu entuteko demorik ez dugu kanen. Uh, bat baitugu euh, beti Muammar Echeverri Minesker, eh, idazta egatik, eh, baina azkela izan daz baitugu demorainitz. Galdera nahi nuke jakin talaren iritzia vegan moda behiari buruz. Ez dugu iritsirik ez dugu iritzirik, Eh, zeren eta taldean jende desberdinak gira eta batzuk alagia jaten dute beste batzuek ez eta oh, beste galdera bat pausatzen aldu segidan laborariak. <laughs> borearek ja nahi nuke <laughs> Bo, ado, segia da Nahi bauk, egan, baba, adi ba, ba, ba bai. laborari ba, Laboraria mitzatko da, beraz, eh, ni harina iz eh, Libiantz manesekin, etxen? Hai? Hori, eh, ekarazten dut uh, urtero behogoita amar eh, eh, libiatik, direktuki. Eta horrekin egiten duten eh, ahtaldea. Bo, luzeuk, eh, izte, izte, izte, Eta izte, izte, izte, izte, izte, izte, jateko ados. <laughs> Bo zitzeikin biziniz eta espaute zitzi janai hek jain goitugu. Minuta bat zaigu bukatzeko, beti uh, galdera behar nintugu, Nun entzutan dugu Galafiz Brothers. Nola entzutan dugu, erreski. Endaian. Bai, endaian. Eldu erastean. Ah, datak horiak. Eldu erastean, irunian. Noiz. Eh, Aste bat berantago, banda bazotirekin Donbassen aldeko, Donbass egialdearen eh, sustengatzeko e, karabanaren alde eta gero ere badugu intentsua Ukrania hiladi Badugu eh, gogoa joiteko serbiarat eta entzule batzuek nahi badute gure ah, ordez e, otua hartu ora gure eramaiteko <laughs> Autobus, badima da autobus gidari bat Denan doa maiatzaren sortzian ere, garasiko gaztetxean, handik inguruan, e, sovietarren garaipen aspatzeko naziekiko, eta... Ze frantzesa oso putak gumea di eta... Eta egiren dugu ere egun batez antiklebar konzertu bat Dona Pauleko animalegi horren kontra! uh, <laughs> bukatzeko horrengo proiektuak zer dira... Ez da bukatzen deuse! Asten da! Jota ke irabazi arte! Mua bar bor! Mua marrak bor! Mua bor! <laughs> Bertuak izan gira hortan bukatzaten hori abaitu gu... Zentzula! Ez zentzuli euskal <laughs> Bakatu uh, zaifan laberi, bostu bako zitut, denora dugu. Milesker zua itortzagatik ere, uh, zaifan laborari. Maite dugu Zaifan basu eta zaifan... Eta, uh, beldu haste arte entzuleak. <laughs> Zutu zurako izango den, beldu haste arte, orten dugu. Eta laixak arte. Eta arte.